Sveiki visi pulso klausytojai, kaip ir jau tapo įprasta mūsų naujajame sezone, kiekvieną penktadienį nuo 14 iki pat 15 valandos. Pulso etrija laida Žiauri tikrovė ir ją veda e, nepriklausomas istorijos ekspertas Aivaras Lilika. Labadiena, Aivarai. Sveiki, gyvi. Na, praeitą penktadienį turėjome įvadinę laidą, pirmąją, kaip ir kalbėjome, kiekvieną penktadienį turėsime Lietuvos įvykių apžvalgą ir panašiai. Nežinau, pradžioje galbūt, Aivarai, kas šiandien? A, tai aš tiesiog galvojau, šiandien, kadangi pirma buvo įvadinė, tai trumpai, jeigu apibendrinti šios dienos laidą, tai galim tiesiog įvadą pačiam ir suformuluoti viską. Tai apkalbėsim apie tai, kai politika pas mus tapo manipuliavimo visuomenė menu, kaip teisinė valstybė tapo teisininkų respublika, tai yra bendrų reikalų teisininkų, kaip demokratija tapo šventa biurokratizmo karvė, kaip teisingumas tapo priemonė išsaugoti valdžią, kaip pilietiškumas tapo tiesiog aktyvių pritarimų valdžiai, ekonomika tapo tiesiog mokesčių išieškojimo menu, kaip tauta tapo erzinant istorinę savoką, kaip liaudis tapo neparanki istorinę savoką, kaip alkoholis tapo sąmonės viršinybės garantų, kaip valstybė tapo atskirų žmogienų gardu ir kaip visuomenė tapo beveidę žmogienų samplaiką kur iš esmės viskas telpa į žodį arba kaip vyriausybė nukonkuravo verslą Lietuvoje. Tai esmė šios laidos bus pasakojimas apie gal galimus įvykius, e, galimus įvykius, kurie įtakoja nūdienos padėtį. Aš manau, kad nieko nedėlzami galbūt ir pradėsime kalbėtis. Noriu tik tai pasakyti, kad ir studijos, e, studija mums gali skambinti mūsų klausytojai 860 10 110 pasiryžę su Aivaru išklausyti ir jūsų nuomonės, vienokias ar kitokias. Iš tikrųjų įdomu turbūt ir klausytojai, ką mano apie uh, būtent šį laikotarpį. Būtų ne tik gerai, ką jie mano, bet būtų gerai, kad galbūt tiesiog papildytų, nes šiandien aš daugiau kalbėsiu, kadangi mes pereisime per Lietuvos mūsų istoriją ir įvykius, kurio įtakojo mūsų tapatumą, tai šiandien aš paliesiu prielaidas ir galimus žingsnius, kurie įtakojo, kad vyriausybė nukonkuravo verslą. Tai konkrečiai bus šia, ši diena, e, ši laida apie 1994-1991 metų įvykius. Daugiau galbūt iš ekonominės, kažkokios tai geopolitinės pusės, tai be abejo bus labai įdomu įdomu išgirsti žmonių nuomonės, kurie tiesiogiai kas dalyvavo privatizacijoje, kas dalyvavo, e, sakykime, plasmasės biznėje ir statėsi namus, kas dalyvavo e, sekundės banko ferose. Tiesiog, kad tai būtų istorija, kurią kuriame mes kartu ir žmonės pasidalintų savo skaudžia patirtim, nes, kaip sakant, išmintingi mokosi iš kvailių klaidų, o kvailiai iš savo klaidų. Taip, bet tai kokia pas... atveju tada laukiame klausytojų skambučio 860-110, kas turi pasakyti šiuo klausimu na, apie Aivaro minėtus dalykus. Tai gal ir pradedam tada, Aivarai, jūsų. Jo, tai aš tiesiog pirmą pradėsiu gal nuo tokio pavyzdžio, kuris mane labai sukretė, kai aš važinėjausi po e, išsivyščiusios, sakykime, kažkokios tai demokratijos šalis, tai yra vakarų Europą ir konkrečiai Britanija. E, tai policininkas e, dažniausiai stovi prieš kelio ženklą. E, tai yra e, tokie įstatymai. Ir tie įstatymai buvo pakeisti vietinių piliečių, vietinių gyventojų, nes kažkaip tai žmonės pagalvojo, ženklas yra pastatytas tam, kad e, būtų tiesiog įspėjimas apie pavojingo kelio ruožą, kuriuo metu gali užsimušti. Ir e, policininkas, kuris stovi už to ženklo, iš esmės dalyvauja pasikesinime į tavo, į tos mens gyvybę, kuris neužsimušė. Todėl jisai jo, nes jo darbas yra iš tikrųjų nebausti už tai, kad tu neužsimušėjai šitame ruože, bet užsimti prevenciją, kad tu neužsimuštumėjai šitame ruože. Ir todėl, sakykime, Britanijoje vietiniai gyventojai pakeitė įstatymus, pagal kurios policininkai turėjo tarnauti visuomenį, o ne visuomenė tarnauti policininkų interesams. Tai yra, policininkas atsistojo prieš kelio ženklą. Ir ten tiesiog yra tokios taisyklės. Tai šiai dienai e, mes matome, kad pas mus e, visas verslas, visos įmonės iš esmės tarnauja vyriausybei, ne priešingai. Ir vyriausybė atlieka to policininko vaidmenį, kuri baudžia iš esmės didžiąją dalį vers, verslininkų, bet tai buvo pačių verslininkų e, sąmoningas ar nesąmoningas žingsnis, atiduodant visą galimą valdžią e, kažkokiai tai nomenklatūrai, kuri e, jokių kitų išskyrus aukštųjų partinių mokslų e, nebuvo pabaigusi. Konkrečiai aš kalbu apie 91-94 metus. Ir vienas iš įdomesnių faktų yra tai, kad svarstant jau atkūrus e, kovo 11-ąją valstybę, Lietuvos valstybę, E, buvo konstitucijai projektas apie teisinę atsakomybę tiek ministrų, tiek Seimo narių už paskirstytas gyventojų neteisingai lėšas. Konstitucijai buvo numatytas toks punktas ir, kiek žinau, pirmasis Seimas, čia pagal Dionizo Varkalio žodžius, buvo tiesiog šitas punktas pašalintas. Tai yra iš esmės e, ta visa nomenklatūra jau žinojo, kaip darysis pinigus. Ir tik tai tam tikrų laikotarpių žmonės išlaisvėjo ir tas išlaisvėjimo laikotarpis buvo 1988-1990 1993 metai, per kurį iš esmės ir kapitalizavosi Lietuva. Ir jeigu mes palyginsim, kiek tuo metu žmonės gavo atlyginimo, tai pagal dabartinę perkamąją galę, tai maždaug būtų vidutinis atlyginimas, aš manau, apie 6000 litų po mokesčių. Tokia perkamoji gale buvo e, e, kurią uždirbdavo. Ir jeigu dar visi prisimins, kaip mesga koinas, kas vežė į tai, Sibirą, kas ja, vežė ja, į Lenkiją, buvo, buvo, buvo. kas iš Turkijos vežė kažką tai, kas e, vežė čia visą, žinai, kiek žinau, panevežys plasmasėmis gyveno. Tai yra... Karoliukai ir visi... <laughs> Jo, čia iš esmės tai... pusė panevežė pastatyta, kiek žinau, iš šito reikalų. Ir tai buvo, e, kai ką aš norėjau pasakyti apie policininkų ir vyriausybės darbas. Iš esmės, uh, E, vyriausybė yra tarnautojai tam, kad tu gyventumėj saugiai, tu jiems už tai atlyginimą moki, kad tau, tavim pasirūpintų, kad tu būtumėj saugus ir turėtumėj pajamas. Šiai dienai pas mus viskas yra apversta. E, tu rūpinėsi, kad vyriausybė turėtų pajamas e, didžiąją dalim, o vyriausybė už tas pajamas nenaša atsakomybės. Pavyzdžiui, e, sakykime, įmonės e, savininkas arba šiaip turgui stovinkitis priekeivis, kad ir šimtą litų e, neteisingai panaudojęs, jisai neša materialinę ir teisinę baudžiamąją atsakomybę už tai, kad jis neteisingai. Šiuo atveju mūsų vyriausybėje visai neseniai, pavyzdžiui, premjeras labai įdomą frazę mestelėjo sakinį, e, pasakydamas, nu, buvo čia E, tie mokslo technologijų parkai, kuriems buvo išleista apie 600 milijonų litų ir atsiprašom, nepasiteisino šitą investiciją. Tai yra 600 milijonų buvo išmesta balą žino kur ir niekas už tai neneša atsakomybės. Tai yra, e, mes sukūrėm prielaidas, kuriame suvokiama e, valdžia pas mus kaip galimybė prieiti prie pinigų ir nebaudžiamai juos skirstyti kaip, kaip kas nori ir už tai nenešti atsakomybę skirtingai nuo verslininkų. Bet tas prielaidas, kaip aš minėjau, mes pradėjom kurti 91-94 metais ir didžioji dalis piliečių galbūt nusišalinę nuo valdžios sudarė prielaidas, kad iš esmės visas tas smulkusis verslas žlugtų. Ir e, verslų taptų buvimas vyriausybėje ir vyriausybinėse institucijose. E, tai labai paprasti pavyzdžiai. Sakykime, mes visi prisimenam, kaip visi važiavo į Lenkiją. E, vežėsi, į Lenkiją vežė ūkišką muilą, kokį nors vinis, ten dar kažką, tai iš Lenkijos parveždavo turkiškus mėgstinius, visi prekiavo, visi gyveno, kas važiavo žuvie šaldytos, parsiveždavo savo mažų parduotuvų. Tiesiog visas miestas ir visi miestai Lietuvoje klestėjo, smulkieji verslininkai ir iš tų, kaip pinigų minėjau, pasistatė visi savo būstą. Dabar jeigu mes prisiminsim 93 metus, kaip vyko valdžių kaita, kaip dalyvavo, sakykime, Lozoraitis rinkimuose ir Berots Brazauskas buvo jo oponentas, Algirdas, e, jo amžinatelis. Šitą tai, e, žodžiu, Lazoraitis e, labai greitai mirė, e, pagal vieną iš spėjimų versijų, labai panašiai į Janukovičiaus apnuodymą. Tai didžiulė tikimybė, kad partinė sistema iš esmės pašalino galimybę susigražinti tą emigravų, emigrantų intelektualų luomą, sluoksnį, kuris po antro pasaulinio karo okupavus mūsų Sovietų sąjungai pasitraukė į vakarus, jie kapitalizavosi ir taip iš esmės buvo padaryta prevencija, kad dvi Lietuvos, Lietuva užsienį ir Lietuva Lietuvoje nesusijungtų. Nesusijungtumėm su maždaug vienu milijonu savo piliečių, kurie gyvena Amerikoje, Britanijoje, Australijoje, Vokietijoje, Argentinoje ir panašiai. Tai yra, e, sakykime, buvo padarytos tam tikri žingsniai. Ir tie žingsniai buvo be abejo ekonominio gerbuvio sugrovimas ir visiškai valdžio, valdžio, valdžia, valdžios galimybė perimti visą absoliučiai verslą žmonių, smulkų verslą. Ir dabar šiai dienai yra labai paradoksali, tiesiog anomalinė situacija, netgi ES, Lietuvos biudžeto pajamos 70 procentų, gal netgi daugiau dabar, aš manau, gal net 80 procentų yra iš stambių įmonių, iš monopolių įmonių ir tik tai 20 procentų iš smulkių įmonių. Kai tuo metu buvo 80-70 procentų iš smulkių įmonių ir apie 20 procentų iš stambių, nes stambios paprasčiausiai nebeturėjo ką veikti didžiąją dalim. Todėl smulkus ir klėstėja. Ir dabar jūs gerai prisiminkite tą laiką. Ateina staiga Šleževičius, staiga vienu metu pradeda bankrutuoti bankai. E SBSV koncernai visokie, finansų grupės sekundės. Ir jūsų lėšos iš esmės dingo kažkur tai, visų. Nežiūrint tai, kad pinigai dingti negali niekur. Jeigu yra pinigas, jisai yra kažkur tai panaudotas. Tiesiog buvo pasakyta, kad jūsų pinigai buvo, net, kaip ir minėjau, 600 milijonus neseniai premjeras pasakė, nepasiteisino investicija. Tai čia šiuo atveju nepasiteisino jūsų ir niekas už tai atsakomybę neneša. Nežiūrint tai, kad vyriausybė buvo priėmusi e, tam tikrus e, sprendimus, kurie būtent uždraudė finansų investicijos grupiai, kuriai priklausė sekundės berods bankui, uždraudė priimti naujus depozitus ir teikti kreditus dėl tam tikrų procentų skaičiaus astronominių, kurio žadėjo. Bet tai buvo vyriausybės įsikišimas, kuris, e, galima sakyti, ir e, nutraukė iš vienos pusės e, tą finansinės korporacijos veiklą, o iš kitos pusės pinigai dingo visi. Ir tada jūs dabar labai gerai prisiminkit tuo pačiu metu atsiranda mažos parduotuvėlės e, tam tikrose vadinamose bazėse, kuriuose ir vyko visa prekyba ir šiai dienai tos bazės atrodo kaip po bombardavimo Libijos. Tai čia įvažiuojant, įvažiuojant į Panevežį irgi iš Vilniaus pusės yra. Jo, tai visose miestuose liko subombarduotos taip, kaip įvažiuojant į statant demokratiją, <laughs> sakykime, Libijai arba Afganistane lieka subombarduotos bazės, taip liko subombarduotos tų smulkių verslininkų darbo vietos. Tai vad kas įvyksta, tuo pačiu metu pažiūrėkit atsidaro kažkokia tai maža VP market grupelė, kurioje staiga priemami statymai, kurie apriboja muitų dėka visą galimybę importuoti, vežti ir tiems mažiukams spekuliantams užsimti priekybą. Tai yra įstatymai tada buvo pradėti kur tam, kad būtų iš esmės įtvirtinta monopolijų dominavimas ir gyventojai vietiniai verslininkai nesuvokdami, kad vyriausybė iš esmės yra tik tai auditavimo funkcija, ne pasipelnimo funkcija, bet tiesiog audito kažkokiu tai patarimo organizacija, taip kaip paminėjau pačioje pradžioje policininkas, jis turi saugoti, rūpintis, kad tu būtumėjai sveikas ir jeigu tu užsimuši, jeigu tenai yra tas baudų skaičius didelis, vadinasi, policininkas blogai dirba, jį reikia bausti už tai. Kaip ir vyriausybė, jeigu dinksta 600 milijonų, vadinasi, yra konkrečiai atsakingi asmenys, kurie ne, panaudojo tą 600 milijonų ne pagal paskirtį. Tai va, aš noriu pasakyti, kad tuo metu apie 93-us įsiviravus e, mokslinį komunizmą visą gyvenimą studijavusiam žmonėms, e, pašalinus galimybę dviem Lietuvom, Lietuvai užsienį ir Lietuvai Lietuvoj susijungti, e, mes tapome panašus į trečią šalį Afrikoje, kurioje žmonės nebe iš verslo gyveno, bet iš mokesčio priiminėjimo ir stambaus kapitalo, kuris pradėjo dominuoti mūsų rinkoje. E, pavyzdžiui, jeigu jūs paimsite ir pastebėsite labai desningus dalykus, atsidarė, sakykime, kokiam Kaune Akropolis ir staiga jūs matot, kaip visas Kauno laisvė alėja miršta. Arba atsidaro vėl koks nors didžiulis prekybinis centras Šiauliuose ir visas Šiaulių centras lieka tuščias, tai atsidaro tai panevežį. Turim ir... tą, patį, tą pačią problemą iš tikrųjų. Laisvės aikštė centre tuštėja, prekybos centras Babilonas klesti su visam parduotuvėm. Jo, bet tik tai tiek, kad vietiniai verslininkai nuo to žlunga. Taip, iš esmės ir gauna emigruoti, jos smulkusis vidutinis verslas bankrutuoja ir tada lieka tie patys darbininkai, kurie dirba pas tą smulkų verslininką už, sakykime, pajamas, kur per perkamoji galia prilygo 6000 litų, pagal čia nūdienos pajamas, aš kalbu apie 94-91 metų pajamas, tai lieka reali perkamoji galia turbūt 800 mm, litų. <laughs> Minimalus atlyginimas. <laughs> jo, kažkoks tai. Ir tada mes turim tiesiog skurdo visuomenę ir automatiškai, jeigu tu nori skurdo, tu turi eiti į vyriausybę arba į Seimą, kuris ir dalina lėšas ir nuo tų dalybų, <laughs> jeigu tu pasirūpinsi, kad bus atitinkami mokesčiai arba atitinkamos lengvatos, formatas prekybinėms centrams, e, tu gauni mažą procentą, nežiūrint, kad visa bendruomenė šitokį centrą atidarius žlunga vietinių verslininkų bendruomenė iš esmės. Ir vad, pavyzdžiui, paimkim kelias valstybės kad ir vėl tą pačią Didžiąją Britaniją, kurioje man teko iš tikrųjų daug metų dėstytojauti, dirbti universitete ir e, stebėti, kaip kas yra. Pavyzdžiui, vietinė bendruomenė, kur yra savivaldybės, rūpinasi, kad nebūtų jokių priekybinių centrų aplinkui. Ir netgi yra priimti statymai, pagal kuriuos berots priekybinio centro negali būti 4 km spindulyje nuo mėgamųjų rajonų kvartalų. Na, nu, tai sakykime, arba panašiai, vėl tam pagal tam tikrą kvadratūrą jis turi būti tam tikrą atstumą kilometrų nuo miesto. Bet čia taip ir yra, net turbūt ne tik Didžiojo Britanijoje, daugelį valstybių, nes iš tikrųjų dažniausiai yra už miestų ir visiškai ne prie mėgamųjų rajonų. Taip, nes vietinė bendruomenė suinteresuota, kad e, vietinis verslas be abejo klestėtų, nes policininko darbas nėra bausti vietinę bendruomenę už tai, kad jinai pažeidė įstatymus. Čia tas senas sovietinis modelis, pagal kurį visi turėjo būti kalti. Ir kad bet kurį paėmus tu galėtum galėtumėjai nubausti. Tai yra sukurta sistema, kuri dirba ne prevencinį darbą, bet baudžiamąjį darbą. Ir šitos tradicijos mes iki pačiai dienai laikomės, bet tos tradicijos buvo be abejo, kaip aš minėjau, padėtas mokslinį komunizmą baigusių mūsų premjerų, prezidentų, ministrų ir panašiai. Netgi visai neseniai, sakykime, vienas premjeras buvo e, nieko kito, kaip nestudijavęs mokslinį komunizmą. Jo, čia, e, neminėsiu. Bet kaip, kaip be buvo, iš tikrųjų, mes ir savo laidoje e, žiūri tikrovį ir analizuojam tikrus istorinius istorinius faktus, nieko neišsigalvojam ir... Jo, gal kas tiesiog dar turi kažką tai papildyti, pasakyti, būtų įdomu išgirsti. Ir e, dar, sakykime, tokių keletą įdomių faktų apie tą visą, e, sakykime, Lietuvos ekonomikos užlugdymą. Nes šiai dienai, jeigu mes paimsim kiekvieno gyventojo skalą, jinai nemažėja, bet auga. Ir e, tos lėšos be abejo auga dėl to, kad vyriausybė paskirsto lėšas taip, kad po to vieną gražią dieną pasako, žinot, 600 milijonų nepasiteisino, o atsakomybė nėra. Tai e, prisiminkime, pavyzdžiui, kad ir vieną įdomiausių faktų. Lietuvos kūro 144 e, benzino kolonėlės buvo parduotos už vieną litą, nes jos visos dirbo benzino kolonėlės nuostolingai. <laughs> ir pirko toks meiras klabinas. Arba E, kaip aš minėjau, neminėjau dar, e, visas Lietuvos laivynas, kuris pagal plaukiančių bazių kiekį buvo berods didžiausias Europai, e, tai Danai jį supirko už metalo laužo kiekį. Tai yra, mes iš esmės pardavėm buvo vėl laikotarpis 91, 92, 93, kai buvo svarstama, kad kolūkius reikia iš esmės paversti akcinėmis bendrovėmis, kur viskas yra įvertinama ir paverčiama akcijų kiekiu, kur akcijų kiekis atitenka, jos didžioji dalis buvo vadinamųjų buožių sąskaita padarytos tos tie kolūkiai. Ir be abejo, tol, kol tie buožės buvo padarę turtą kapitalą ir jį buvo galima vokti, <laughs> nes niekas nekūrė kolūkį, dažniausiai vokdavo viską ir iš to gyveno. Tai vad... E buvo pasiūlymas padaryti ir gražinti tiems vadinamams božiams, tremtiniams, tiek užsienį gyvenančiams lietuviams, kaip akcijų dalį, kurią jie valdo ir prižiūri, kad tos įmonės būtų integruotos ir rūpintųsi bendruomenės toliau gyvenimu gerbuviu. Tai tie asmenys, kiek aš girdėjau, e, keistom aplinkybėm vienas paskendo, kitas žuvo autoavarijai. Tai vat, e, jeigu jūs prisiminsit, kaip vyko, e, buvo duodi, duoti tam tikri čekiai, už kurios gali investiciniai čekiai. Jo, investiciniai tai- čekiai buvo, jo. jo. Už kurios galėjai nusipirkti įmonę ir tu negalėjai iš esmės nusipirkti įmonę, nes tokios grupuotės kaip tulpiniai, kaip daškiniai, kaip visokie daktariniai, dekanidziniai, tiesiogiai susijęti su teisiniam sistemom, prižiūrėjo, kad ta privatizacija atitektų tiems patiems aukštai partinį mokslą baigusiems asmenims. Tai yra, Lietuvoje mes turėjom prielaidas, kurios sukūrė tą ekonominę krizę, kuri, kuriam, kurios mes pasiekmes rebiam ir strėps dar ilgai mūsų vaikai. Ir jeigu mes jų nežinosim, tų šaknų priežasčių mums bus labai sunku taisyti. Tai viena iš tokių labai įdomių pavyzdžių yra 93-94 metais e, Lietuva paėmė e, paskolų, paskolų milžinišką kiekį, e, kad vystyti ūkį Lietuvos. Ir e, Lenkai irgi paėmė apie 93-94 metus e, irgi tas paskolas iš e, grubiai kažkur apie 8 milijardų bendras kiekis tiek Lenkijai, tiek Lietuvai. Lietuva gal ten 300 milijonų paėmė tų dolerių. Tuo metu tai buvo beproto dideli pinigai, <laughs> palyginus su ši, ką reiškia šiemet šiandien tie 300 milijonų dolerių, bet tuo metu tai buvo milžiniški pinigai. Ir Lenkai prisipirko patentų, e, Ariel miltelių, visokių skalbimo dantų miltelių, pampersų. Jie tiesiog pastatė gamyklas. Jie pastatė gamyklas ir e, mūsų tuo tarpu be abejo baigė e, statybinius mokslus visokius, mokslinį komunizmą. Šitas lėšas nukreipė į statybų ir vartojimo sektorių. Tai yra išdalino kaip kompensacijas ir staiga Lietuvos ūkis tapo kapitalizuotas, tapo staiga iš kažkur visiems tiems bankruotų metams prasiautus, atsiranda milžiniškas lėšas e, pinigų kiekis ir yra vienas įdomus dalykas, kad jeigu užsienio bankė vakarų Europoje tu nori pasidėti indėlį ir jis yra viršė, man atrodo, ar 18 ar 20 tūkstančių, sakykime, šiai dienai atitinkančią eurą sumą, tu turi deklaruoti, iš kur tas pajamas gavai. Kadangi niekam nepaslaptis, e, kaip žmonės gaunantis, sakykime, ar vyriausybei ten 6 tūkstančius litų, ar e, policijoje 800, ar, poli, ar muitiniai tenai, sakykime, gaunantis kokius 400 litų turbūt e, patys geriausi namai buvo muitininkų to laiko tarp prabangiausi. Tai ir dabar tai... visai nesiniai pertrauksiu, jūs per televiziją rodė, neatsimenu, kokia laida, berot CLNK FTB, tai tas faktų tyrimų biuras būtent apie tai pagėgių visą muitinį, kaip gyvena muitininkai. Jo, jo, labai įdomu pasižiūrėti ir visiems aišku, kad e, tikrai gyvena ne iš to 800 ir 400 litų atlyginimo, e, bet gyvena iš kažkokių tai papildomo pajamų, kurios viršė atlyginimą dešimteriopai greičiausiai, o gal ir tūkstančiai tūkstantariopai. Aš nežinau, tai... Aivarai, gal mes padarome trumpą pertraukėlę? E, Padarom tiesiog. Muzikinę, jeigu gal kas... Gal kas paskambit, norės papildyti, papasakoti. Priminsiu, 860 10 110, po reklamos ir vienos dienos mes vėl grįšime eterį. Čia laida Žiauri tikrovė. Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra www.aina.lt Panevežio ir visos aukštaitijos naujienos. Skaityk ir komentuok www.aina.lt Prasideda Bistrampolio koncertų sezonas ir maloniai visus kviečia į 9-ąjį tarptautinį muzikos festivalį. Nuo gegužės 1-osios iki rūpiučio 28-osios dienos, sekmadieniais 17 val. Bistrampolio dvare skambės geriausių lietuvių ir pasaulio atlikėjų balsai ir muzika. Pagerbsime Gabrielę Petkevičaitę Bitę, Lietuvos knygnešius ir poetę Eleną Mesginaitę. Pirmąjį festivalio atidarimo koncertą pradeda jungtinis Mstislavo Rostropovičios labdaros pagalba Lietuvos vaikams ir Kioler Osbar fondų koncertas. Tai jaunieji talentai - Vilniaus Šventokio Soforo orkestras ir maestro Donatas Katkus. Gegužės pirmąją dieną 17 val. Į koncertus jūs veš autobusas, kuris lauks jūsų nepriklausomybės aikštėje prie Trybės bažnyčios 16 val. Nuvažiavimo. Zweites Dana. Woke up tonight, looked at the moon, lighting light, fill up my room. Look to my right, my better half, and it's alright if it's all I have. I let it ride. I'm satisfied. Just be mine. Kill me with killer kiss. Kill me with tempting lips. Stab me with candy eyes. Love me with lucious eyes. a day goes by, not without you. Crossing my mind, if you only knew. Keep hope alive, I have faith in you. Two words collide, honest and true. You're my lullaby, passion for life, my silent night. Kill me with killer kiss, kill me with tempting lips, stare me with candy eyes, love me fly. I must be one lucky guy with a girl like you right by my side. No sweat, I'ma do this right. Bring the moon to the moonless sky. Yeah, see the stakes are high, but it's no re-ends with no goodbye. Girl, I'm qualified and get what I see, don't need to try. I make sure your dreams will never die. Kill me with killer kiss. Kill me with empty lips. Stab me with candy eyes. Žiauri tikrovė. Kągi toliau grįžtame eterį, 14 val. 30 minučių Lietuvoje. Kaip dar kartelį priminsiu, nes tai yra visiškai nauja mūsų laida Žiauri tikrovė kiekvieną penktadienį nuo 14 val. Kartu su jumis e, nepriklausomas istorijos ekspertas Aivaras Lilyka. Dar kartelį sveiki Aivarai ir toliau tęsiam turbūt mūsų pokalbį. Taip, sveiki panevežėčiai dar kartą ir pratęsime nuo tų iki 1994 metų gautos, paimtos tiksliau mūsų vardu, kiekvieno asmeniškai 518 milijonų JAV dolerių paskolos. Jeigu jūs prisiminsite, 94 metais taiga visa Lietuva tampa milžiniškų statybų bendrovė kuri nieko kito neveikia, kaip tik stato, stato ir stato, stato gamyklą, stato namus, dar kažką, tai visi statome. Po to, vat, kaip aš jau minėjau, visai neseniai premjeras pasako, atsiprašom, 600 milijonų netikslingai panaudota. Tai <laughs> ir jokios be abejo atsakomybės. Tai kas įvyksta? Tuo metu tas kapitalas, kurio tu negali išvesti į užsienį ir legalizuoti, E, tai yra buvo pribojimai visose vakarų bankuose, kad tu negali atvežti ir deklaruoti daugiau negu 20. Ir kadangi visi aiškiai suvokė, iš ko gyveno muitininkai ir visi kiti gyvenantis ir dirbantis vyriausybinėse įstaigose, tikrai ne iš 800 litų atlyginimo ir dėjodami, kad benzo ten neturi. Tai niekam nepaslaptis, kad tos milžiniškos lėšos, kurios beje ir dingo tose sekundės bankuose, jos niekur neiškeliavo, jos liko Lietuvoje ir iš esmės tai buvo ta pinigų masė, iš kurios galim buvo sukurta 94 metų e, toksai, aš nežinau, kaip po tokios e, pripučiamos lėlės yra, kartais vyrai jas naudoja, bet po to suvokia, kad tai yra visgi pripučiama lėlė. Netikra <laughs> moteris. Netikra moteris, jo, kiek gali smagintis tą pripučiamą. Tai vad Lietuvoje tie pavokti, galima sakyti, beveik, manau, manau, manau, kad be abejo galbūt čia tyrimo reikėtų, bet tokie nunešti tų žmonių pinigai buvo iš esmės jų išvežti niekas niekur negalėjo ir jie automatiškai tapo statybų e, suklėstėjimo priežastim, nes tai tik tik vienintelis būdas buvo juos legalizuoti. Ta milžiniška pinigų kiekį, nes Lenkai, kaip minėjau, pasistatė gamyklas, mes tuo tarpu išdalinom kaip vartotojiškas paskolas. Tai yra 94 metais mes padėjom pagrindą popieriniam pripučiamam, tokiam tigrui pripučiamai lėlį, kuris taiga subliuško, nes pamatėm, kad tie pinigai, kurie buvo, sakykime, tie 518 milijonų, po to dar ten vienas milijardas, po to dar ten keli šimtai milijonų e, vis netikslingai ir netikslingai panaudojamų, tai kompensacijam už indėlius prarastus, bet jie likdavo mūsų rinkoje. E, ir vienintelis būdas, kaip minėjau, lokalizuoti jos buvo statybų bumas ir vartojimo paskatinimas. Tas liktai ekonomika išpučia kurį laiką ir kaip pasiekmė be abejo yra ekonomikos driokstelėjimas, nes jinai negamina absoliučiai nieko, o realų nuostabus tie pinigai išvažiavo į Vokietiją, į Prancūziją, į tą pačią Daniją už cukrų ir išvažiavo dar kitą šalis. Tai yra, mes buvome tik tai, kaip pasakyti, spekuliantas, tik tai pasilieka mažą dalį. Tai mes ekonomiką, kurią turėjom 91 metais pašalinę atsakomybės ir visą kitokius įstatymus, mes iš esmės užlugdėm visą verslą Lietuvoje. Bet užlugdėm ne mes, o gal ir mes e, su savo kvailumu jo, <laughs> nesuvokdami, kad vyriausybė yra ne valdymo institucija, o tiesiog konsultavimo institucija, pad, turinti padėti verslui. Ne kaip tas policininkas baudžiantis už tai, kad jis tu neužsimušiai. Bet visi tai toleruodami mes be abejo sukūrėme visuomenę, kurioje nekilnojamas turtas yra brangesnis negu kad Vokietijoje kuri yra gamy, gamintoja. E, Švedija, sakykime, tas pats Stoholmo Vilniaus būtų kainos yra beproto didelės, bet tai yra vien dėl to, kad mano manimu, galiu klysti, sukasi milžiniškas voktų pinigų kiekis, kurį mūsų politikai tiesiog negali legalizuoti. Ir jisai įdomiausia tai, kad jeigu į perspektyvas pasižiūrėsim, įsivaizduokim, šiai dienai mūsų didžioji ūkininkų dalis gauna išmokas už tai, kad negamina nieko. Tai kas atsitinka? Visi mes bėgame į kokį e, didelį prekybos centrą <laughs> ir perkame lenkišką, vokišką, prancūzišką maistą, kur klausimas išvažiuoja tada pinigai. Ir iš esmės apsimoka dotacijas išmokėti, kad čia niekas nieko nedarytų, nes per mūsų vartojimą to maisto tada pakyla, sakykime, tos visos e, išmokos iš tikrųjų yra iš mūsų pačių pinigų, bet tavo asmeninė skola dėl to auga, nes ta, nebūna nieko nemokamai, tik suris pelėkautose. Ir tas. <laughs> Nelabai. Jo, ir tas galiausiai galiausiai mes suvokiam, kad yra tik tai paprasčiausias pastai, nes šiaip paėmus nuo tikrosios tik vertybės yra žemė, vanduo, maistas, nes kiek tu gali pinigų suvalgyti. Vat paėmė į popierį ir valgyk, kiek tu gali gyventi. Tai yra pinigas, e, popieriniai pinigai yra iš esmės valstybės skola valstybės skolos dydis, popierinių pinigų kiekis gamyba yra valstybės priežastis klėstėjimo. Tai mes 94 metais, išrinkdami tam tikrą vyriausybę, be abejo, mokslinį komunizmą baigusią, ir kuri statybas be abejo visą gyvenimą studijavo, tai sugebėjom sukurti iš tikrųjų Baltijos tigrą, kuris nudvėse, nes <laughs> gamybos neliko staiga, neliko netgi ir tų mažųjų spekuliantų, dabar įsivaizduokim, kad ir Maksimas. Jeigu atsidarytų Lidlo prekybiniai tinklai, vokiečių, sakykime, prekybinio tinklo, jeigu Tesco prekybiniai, prekybiniai tinklai atsidarytų Lietuvoje. Mano supratimu, kadangi mūsų monopoliai nėra lietuviško produkto vartotojai, pardavėjai, jie automatiškai paslemti žlugimui, momentaliam. Ir tas be abejo labai akivaizdžiai matosi, kad tik tai tų monopolių, monopolijų buvimas, tik tai tiek, kad E, vietiniai gyventojai, aišku, turbūt nesvarbu, kokį maistą valgo, svarbu, kad jis pigiau kainuotų, nes niekas jau šiai dienai jo nebegamina. <laughs> beveik, beveik niekas o iš tikrųjų tai yra pati didžiausia vertybė, kurią mes turime. Bet e, tuo metu, sakykime, visi staiga tapom statybininkais 94 metais, to statybų bumas vyko į 97 metų ir kai tie pinigai prasisuko ir sugrįžo atgal iš ten, iš kur jie buvo paimti, visa Lietuvos ekonomika tiesiog driokstelėjo ant šono, bet baisiausia tai, kad atsakomybės neneša tavo kaip piliečio skola yra šiai dienai kiekvieno, netgi gimusio, vad gimė kūdikis, jisai jau turi 11 milijonų, nu, grubiai 12 tūkstančių litų skolos. Tai jeigu atmesime Lietuvoje berots vyriausybinis aparatas, tai yra biudžetininkai, sudaro apie 75 tūkstančius asmenų, e, pensininkai sudaro apie 300 tūkstančių turbūt, paimkim studentus tenai, paimkim dar kažką, tai ir gausim, kad vienas realiai dirbančių ir kuriančių produktą Lietuvoje turbūt yra nedaugiau kaip 600 tūkstančių, čia maksimumas. Bet dar jeigu taip e, blaiviau pasižiūrėtumėm, jeigu išmokas, kurias gaunate realiai gaminantis šiai dienai ir nebedirbantis, o naudojantis išmokas ir einantis pirkti priekybinius centrus maistą vietoj to, kad augintus, tai mes turėsim turbūt kokį 200-150 dirbančių žmonių, kurie realiai išlaiko visą vyriausybinį aparatą. Tai yra mūsų ūkio e, konkurencingumas buvo sužlugdytas 1994 metais, laimėjus tam tikrai ideologiniai krypčiai, kuri visą gyvenimą, kaip aš minėjau, studijavo mokslinį e, komunizmą ir komandinę ekonomiką, kur galvojo tiesiog paskirstydami lėšas sukurs gerbuvį. Bet tai yra visiškas absurdas, nes gerbuvis yra kuriamas loterijos bilietas, kaip aš sakau, tai yra tik tavo galva, rankos kojos ir žemės klypas, ant kurio tu gali viską pats pasidaryti. Ir šiai dienai, kadangi buvo monopolijos duodavo vadinamosios Lietuvoje, gal jeigu toj laidas išliks istorijai, kada nors toks gerai, tikrai, kad ne lietuviškas žodis, o rusiškas atkatai, e, tai vėl parodo tam tikrą mentalo e, e, susiformavimo šalį galbūt ar kryptį. E, žodynas vartojamas, tai yra zonos kalba, <laughs> kažkokia tai kalėjimo kalba. Manau, galbūt didžiai daliai tų žmonių tikrai būtų vieta tenai, o ne Seime ar panašiai. Ir didžioji dalis žmonių mane stebina, kad yra abejingi. Abejingi, abejingi ir dar kartą abejingi kad jų nekilnojamas turtas taiga tapo pigus, e, jų įmonėlės gavo užsidaryti, jų vaikai gavo emigruoti, e, nes Lietuvoje valytojas atlyginimas yra tarp 700 ir 850 litų, kai tuo tarpu, sakykime, kokioje Danijoje ar Švedijoje yra tarp 6000 ir 7000 paprastos valytojas atlyginimas. Ir tai e, be abejo skatins visą emigraciją jaunų žmonių gebančių kurti, norinčių kurti verslą, turėti savo namus, savo žemę Ir e, laiko klausimas iš esmės, jeigu mes pasižiūrėsim, kada mes išnysim kaip tauta, kaip reiškinys. Bet tai buvo padėta 1994 metais. Čia tiesiog užprogramuotavas. <laughs> jo, čia yra tiesiog, e, tai yra mano supratimu ne nesąmoningas darimas, bet tikėtina labai sąmoningas darimas. E, o galbūt nesąmoningas, ką žinau, bet ta prasme faktas akivaizdus, tauta skaitos išnykus, jeigu jos yra produkcinis sluoksnis, tai yra žmonės, asmenys tarp 18 ir 35 metų, sudaro mažiau negu 50 procentų gyventojų kiekio. Kad mes tą skaičių pasiektumėm, mums liko daugų daugiausiai 40 metų ir tuomet mūsų ištinka žiauri tikrovė apie lietuvių tautą skaitoma tik tai vadovėliuose. Tiesiog kaip viena iš genčių, ar ne? Kažkada buvusi ir išnykusi. Jo, ir išnykusi dėl to, kad mes E, patikėjome, kad statybos ir vartojimas ir vagystės gali išgelbėti mūsų visuomenę. Ir nebaudžiamumas be abejo, nes yra galimybė be abejo, mano supratimu, e, įsivaizduokit, kaip minėjau, labo savininkas neša už 5 litus atsakomybę, tuo tarpu, kai vyriausybės asmenys e, skirstantis milijardus neneša jokios atsakomybės, tai jeigu tik tai vesti atsakomybės įstatymą, pagal kurį šitie asmenys atsakytų asmeniniu turtu, asmeniniam pajamom, e, galbūt netgi reikėtų ir atlyginimus jiems pradėti skaičiuoti e, nuo to, kaip kokį atlyginimą gali verslininkai išmokėti vidutiniškai, tai, sakykime, du minimalūs atlyginimai kažkokie, tai turėtų būti pati didžiausia premjero alga. <laughs> Nes kas iš esmės vyriausybė, tai yra ta, kuri konsultuoja, ne kuri trukdo, bet kuri padeda verslui normaliuose šalyse. Tai yra e, vienas draugas e, Britanijoje dirbo ir e, pas jį su verslu pradėjo buksuoti viskas ir jisai ten mokesčių, atėjo mokesčių laikas susimokėti ir pasakė, kad jis nebegali susimokėti mokesčių, nes uh, ten kontraktus neatsiskaitė, kažkas tai ir panašiai, nežiūrint, kad sąskaitos. Tai tiesiog mokesčių, darbo, mokesčių inspekcija pasirūpino, kad jisai turėtų kontraktų ir darbą. E, nes jie iš to gyvena, visa vyriausybė, visas biudžetininkai. Čia pavyzdingas skatinimas verslo yra. Jo, nes tu suvoki, jeigu tu neskatinsi, tai tada tu iš esmės atlyginimo negausi. Ne ten protas yra, ten yra tik tai e, galimybė padėti. Ten turėtų būti sėdėti žmonės, kurie aiškiai suvokia, E, aš kaip vadinu, ekspertų, ne politinio pasitikėjimo vyriausybė, kuri neneša atsakomybės už milijardus pavoktus ar išvaistytus, nežinau, bet neneša. Ir e, turėtų sėdėti ekspertų vyriausybė. Ekspertai tai yra žinovai savo amato. Sakykime, norim padaryti Lietuvoje švietimo reformą, mes pasižiūrim ne kuris geriausiai politikas pas mus e, su geriausiu koklaraišiu ir e, vaikšto ar gražiausiu tenai, arba kuris ten e, mažiausias atkatusima, bet tas pasižiūrim, kurioje pasaulio valstybėje yra geriausias švietimas. Nu, šiuo atveju, berots, Kalifornija universitete ten kažkur tai Amerikoje yra pats tarp top universitetų. Sakykime, tada mes susitarėm su šito universiteto uh, rektorium, skiriam jam biudžetą kažkokį, tai kad jis padarytų. Jeigu jisai kaip ir tas, kuris žmogus sėja bulves galbūt šiandien, ar medelius sėja, jisai tiksliai žino, va yra vienas hektaras, va yra tokia žemė, reikės tiek mėšlo, reikės tiek medelių ir bet kuris tos ryties ekspertas pasakys, norite šitą turėti, reikės tiek, tiek, tiek investicijų tokių žmonių. Ir tada jisai sudarys paprasčiausią biudžetą ne tam, kad pavokti, bet tam, kad tai būtų įgyvendinta. Ir tada nuo to biudžeto, jam, sakykime, jeigu jis įgyvendina, lieka ten kažkokia tai sutarta suma, jeigu neįgyvendina, nu jisai tada neša atsakomybę kažkokią tai. E, E, ir e, tada baigėsi visi tie žaidimai, kur mes iš esmės tik tai didinam savoją skolą. Savoją skolą. Ir e, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti giliau, tai mes pamatysime, kad mokesčiai šiai dienai, vat, mūsų visų tikslas yra pasidaręs gyventi dėl mokesčių mokėjimo yra ekonominė sistema dirba ne žmogui, bet žmogus jau dirba ekonominiai sistemai. Ir tik tai dirbdamas toj sistemai, kuri rūpinas, kad gautų gyventų iš tavo mokesčių mokėtojo pinigų, o tas 74 tūkstančiai biudžetininkų, kurie iš esmės yra bomžai. Toksai yra žmogus be gyvenamosios vietos. Jie yra iš esmės šiai dienai e, tie, kurie nukonkuravo verslą. Ne tie, kurie rūpinas, kad verslas klestėtųsi. Taip, yra ir gera pusė. Šiais laikais, jeigu atlyginimai vėluoja, biudžetininkai visada gauna laiku ir gerus jos. Taip, nesima paskolos valstybė, kad išmokėtų mokėti, ir, bet tai tada tavo skola nuo 11, tavo vaiko netgi skaitant. Ir sakau, jeigu mes paskirstysim, tai mes gausim ne 11 tūkstančių, atmesim dirbančius senelius, naujagimius, mes gausim, kad vienas dirbantis iš esmės e, neša skolą kelių šimtų tūkstančių litų, galbūt netgi. Bet kas tai yra skola? Reiškia, jeigu aš nuėjau, paėmiau į banką paskolą 100 tūkstančių litų, tai aš ją matau investuotą į savo aplinką. O šiai dienai tu ją matai investuotą į tų žmonių aplinką, kurie paėmė tas paskolas tavo vardu. Bet tu nematai, kad tai yra ta tavo paskala. Bet čia yra trupučiuką į aukštesnį lygį šiek tiek pereikim. Ir kas yra iš tikrųjų mokesčiai. Vat, nėra gyvenimas tam, kad mes tarnautume mokesčių sistemai, yra tam, kad mokesčių sistema tarnautų mums, bendruomeniai. Nes kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės čia yra taisyklė numeris vienas. Kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės, nes pinigų nevalgysi, aukso nevalgysi, deimanto nevalgysi. Ir jeigu badmetis, maistas bus brangesnis už kilogramą deimantų. <laughs> Donos kepalas bus brangesnis deimantais prisirijas, numirs iš karto. Kas valdo energiją, valdo visą žemyną, O kas valdo pinigus, valdo pasaulį. Tai yra iš esmės bankų nekontroliuojama valdžia Lietuvoje savo irgi padarė, bet tas prielaidas sukūrė mažas luomas asmenų, kurie neneša jokios atsakomybės. O asmenys, kurie neneša atsakomybės, yra, mano supratimu, galbūt nepakaltinami <laughs> kažkiek tai. Ir e, šiaip viso pasaulio valstybės, jeigu žiūrėsim, yra iš esmės kontroliuojamos per kreditų sistemą. Net ir kiekvienas asmeniškai lygi. Iš esmės ta išmoka už tavo būt, ne būto, o sklypą, kurį tu ne neapdirbinėjai, yra kreditavimas tas, ta išmoka 4000 ir 5000 litų, nebeprisimenu, ar eurų per metus, e, yra paėmama mūsų tų dirbančių vardu ir tie dirbantis ją po to atidavinėja. Tai mūsų kreditavimo sistema sutelkta ne vyriausybės netgi rankose ir įstaigose, tačiau jos reguliuoja vyriausybių tą darbą viskas. Pavyzdžiui, Viliboras, ne, toksai yra, kuris reguliuoja paskolų dydį procentualiai. E, bet ne vyriausybė reguliuoja Viliborą. E, tautos plėtra, jos augimas ir galiausiai visų mūsų užimtumas yra kelių iš esmės žmonių rankose, bendruomenės iš esmės. Ir jos nesuinteresuotas, kad bendruomenės būtų, nes bendruomenės klėstėjimas yra žala šitiems nepakaltinimams. E, dabar mes esam labiausiai vieni išvaldom ir labiausiai kontroliuojami, tarsi tokios, sakykime, fasadas vyriausybė, jinai netlieka savo funkcijos, kurį jinai turėtų atlikti. O pastaroji yra valdoma per jai suteiktus kreditus. <laughs> per tos milijonus, kurie kaip vartotojiškas kažkokios tai paskolas iškeliavo. Mūsų su, suvokiam civilizuotam pasaulyje mes matom, jog tai vis labiau nelaisvos valios pasirinkimas ir tarnavimas, o tik galimybė pasirinkti kažkokį tai aktą, kuris reguliuoja asmenės tavo pas, pajamas. Pasaulis, kuriame vis daugiau kontrolės ir vis mažiau saviraiškos. Žmonės tampa vis mažiau atsakingais ir mąstančiais. Tas labai akivaizdžiai matosi, nes e, kaip tu gali rinkti tą, kuris neneša atsakomybės. <laughs> Bet mes renkam Bet ir stebėmės jo. <laughs> Aš žinau, Aivarai, gal irgi padarome paskutinį muzikinę pertraukėlę ir reklamos ir grįšime po trijų minučių vėl atgal į studiją. Klausyk, kiekvieną trečiadienį lygiai 7 val. vakaro tu grįžti namo. Už durų palieki visas bėdas, visus darbus ir rūpeščius. Pasidarai podelį karštos arbatos. Ištiesi kojas ant sofos ir įsijungi pulsą. Nes būtent tą dieną ir tą valandą tave šildys laida Džemas. Lengvai galinga muzika, lengvai galingas vakaras. Orų prognozes pristato specializuota starterių ir generatorių parduotuvė Nida. Neužsiveda jūsų automobilis. Ne bėda. 12 metų darbo patirtį turinčio serviso meistrai greitai ir kokybiškai pašalins gedimus. Tik pas mus rasite platų starterių, generatorių bei jų dalių asortimentą palankiomis kainomis. Bet kokiu oru jūsų laukiame Nidos gatvėje 18 Panevižyje. Darbo dienomis nuo 8 iki 18 ir šeštadieniais nuo 8 iki 13 val. Daugiau informacijos telefonu 845 51 6587. Šeštadienį vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus. Žemiausia oro temperatūra naktį bus 2,7, aukščiausia temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Pulsas. not sure what it means, but this photo of Žiauri tikrovė. Kągi sugrįžtame į paskutinį kartą. Šiandien jau kiekvieną penktadienį nuo 14 val. mūsų atryje laida Žiūri tikrovė ir nepriklausomas istorijos ekspertas Aivaras Lilyka ir Aivarai paskutiniai turbūt štrichai ir taškai laidoje apie laikotarpį. Mhm 94-91 metai, berots. Taip, tai dabar vienas iš tokių galbūt irgi prablaivinimo šiokių tokių dalykų yra, e, teko bendrauti su sociologais e, 1994 metais Klaipadoje, kurie pasakė, kad jie stebis ir negali atsistebėti mūsų tam tikrais bruožais, e, abejingumu, uždarumą ir kitais, aš tai vardinančiau kaip postokupacinį sindromą, kurį mes išvystėm per 40, nu, per 50 grubiai, plus dar 110 metų trukusios carinės Rusijos okupaciją, tai yra grubiai apie 200 metų trukusią okupaciją, kurią mes iš, išvystėm tam tikrus brošus, apie ką bus sekanti laida. Be abejo, kaip aš minėjau, tai bus laidų ciklas, jūs pamažu eisime į praeitį ir žiūrėsim, kas tos brožus išvystė, kodėl jie pas mus atsirado. Tai vad kas nustebino sociologus Lietuvoje, tai yra vis visiškas abejingumas ir apatija mm, ir neveiksmingumas savo pačio gerbuviui užtikrinti. Tai yra, e, vidutinės pajamas e, turinti keturių asmenų šeima pasaulyje yra toks apibrėžimas, tai dažniausiai tai, yra imamas ne vienas asmo, o keturių asmenų šeima, tai yra e, vyras, moteris e, ir du vaikai. Tai yra vidutinės pajamos turinti pagal pasaulinius tokius apibrėžimus yra e, e, turinti nuosavą namą, turinti dvi mašinas ir leidžianti savo pakeliauti pasaulyje du kartus per metus. Vieną kelionę šiuo atveju, jeigu imsim Lietuvą, tai vieną kelionę savo galėtų padaryti e, dviem savaitėm trim į Japoniją ir vėl dviem trim savaitėm į kokią nors Ispaniją ar Italiją. Tai kiek Lietuvoje tokių žmonių yra? Tai yra labai mažas procentas. Šiai dienai jisai dar gerokai labiau sumažėjo, negu kad buvo prieš 2000 metus. Tai jos stebina tai, kad jeigu Latino Amerikoje tas procentas pasiekia visą kitą, jeigu neturi e, šitą šeimą, vyras, moteris, du vaikai, dviejų mašinų, na, nuo savo namo ir neleidžia savo kelionės į Japoniją, o kitos į Ispaniją, tai Latino Amerikose šalyse, kai toks skaičius asmenų pasiekia 30 procentų, įvyksta revoliucija. Tiesiog yra pašalinami tie, kurie trukdo pasiekti asmenį gerbuvį. Lietuvoje tuo laikotarpiu buvo kažkur tai apie 60-70 procentų, apie 90 buvo šiek tiek. Šiai dienai, jeigu mes paimsime, tai pamatysim, kad Lietuvoje turbūt tokių asmenų yra nedaugiau kaip 10 procentų tik tai ir jie visi beveik koncentruoti Vilniuje yra. O visa periferija yra tiesiog nusiaupta ir kad atrodo kaip po kokio karo, kur žmonės gali tik pasvajoti, e, ypač jaunimas, apie dvi, e, nuosavą namą, e, dvi mašinas ir porą kelionių viena Japonija, kita Ispanija. Tai e, Aš norėčiau paskaityti tokią kaip ir apibendrinimą. Yra toks arabų išminčius Halilis Džibranas, yra parašęs apie tautą eiles, kur aš manyčiau liečia kiekvieną iš mūsų asmeniškai. Ir jisai prabyla tiesiog į kiekvieną, į širdį, į mintis, sakydamas, kad apgailėkite tautą nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia valgančią duoną, kurios pati neaugina ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vinspaudės. Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik tada, kai ištinka paskutinioji, kuri neturi kuo didžiuotis vien griuvėsiais ir niekada nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkas. Užjauskite tautą, kurios politinis veikėjas yra lapė, filosofas žanglierius, o menas - skilių lopimas ir beždžionavimas. Užjauskite tautą, kuri naują savo valdovą sveikina trimitais, o atsisveikina patyčiamis, kad vėl kitą sveikintų trimitais. Apgailėkite tautą, kurios užminčiai nukvaišia nuo senumo, o stiproliai dar tik lopšyje. Apgailėkite tautą, kuri susiskaldžiusi į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta. Tai aš manau, šiai dienai mes turime 91-94 metų būtent tokią situaciją ir jeigu mes blaiviai nepažiūrėsime į savo padėtį, savo būseną, mes turim suvokti, kas įtakojo tai, kas tai padarė ir tada keisti tą tikrovę, kuri visiškai priklauso nuo loterijos biletas, kuris vadinasi tavo rankos, tavo galva ir tavo kojos. Ir be abejo atsakomybė, aš kaip sakau, ten, kur nėra sarmatos, neveikia absoliučiai jokie įstatymai. E, žiūrėkim, 144 e, sėdi ir priminėja įstatymus nežiūrint, kad visi išsilavinę, visi protingi, visi diplomuoti, bet sarmatos pas jų nėra, sarmačiai kaip kaimo moteris pasakytų. Tai mano supratimu, jeigu mes nestatysim sarmatos, kur žodis yra viskas, įstatymas ir e, pradžia ir pabaiga visko. E, ir neprisimsim atsakomybės asmeniškai kiekvienas už tai, kas įvyko, mes būsime kaip Khalilio Džibrano tiesiog hm, pastebėjimas apie tautą. Tai kad... Iš tikrųjų labai, labai taiklus pastebėjimas ir uh, Gaila laikas paužia, iš tikrųjų 15 val. lygiai naujausias pulso žinios, o mes laidoje ir kartu su Aivaru susigirdėsime jau kitą penktadienį nuo 14 val. Kalbėsime apie laikotarpį, kuris buvo nuo 91 iki 1940 metų. Gero jums savaitgalio, gerų švenčių ir susigirdėjimo kitą penktadienį. Iki. trust you all the same.